Naime, znamo da je nakon bitke na Bedru i velikog poraza mušrika, a pobjede muslimana, e, došlo do, velike, do pometnje u redovima mušrika oni su žalili za izgubljenim svojim borcima i vođama i nisu mogli lahko da se s tim pomire. Osim toga, Mekelije, odnosno Kurejše, su se pobojale, pobojale sada za svoju trgovinu. Vidjeli su da sad više nisu sigurni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima vojsku, ima praktično državu. E, oni su trgovali sa Abesinijom, zimi Kurejšija, a sa Šamom, i sad je već ljeto bilo na izmaku te godine, željeli su da ostvare ponovo trgovinu jer propaši im ekonomija, pa su se dogovarali koreši što da urade i poslali su jednu svoju karavanu, bogato opremljenu u Šam, da bi zaradili novac da bi se pripremili za zimu. Međutim, izabrali su put, izabrali su put im do tada nisu putovali. Resul sallallahu alaihi veselim je saznao za to njihovo putovanje, za njihovu karavanu koji je predvodio Ebu Sufjan kao i obično, pa je poslao Zaid ibn Haritha na čelu muslimanske vojske da dočekaju tu karavanu. Oni su to i uradili, zaplinili su kompletnu karavanu, mušici se razbježali, došli su u Meku i kada su Kurejšije čule šta se desilo, onda su ponovo vijećali i dogovorili se da konačno trebaju da se okupe, da skupe vojsku i da, da krenu na, na Medinu, da završe sa poslanikom sallallahu alaihi U tome je najviše pomogao, dakle u tom puškanju, najviše pomogao Ikrime ibn jer njegov otac ili faraon ovoga umeta je bio ubijen na bedru, zatim Safan ibn Umeje, Ebu Sufjan i ostali, posjecali su mušike na borbu i između ostalog dogovorili su se da krenu na Medinu, skupili su 3000, 3000 mušičkih vojnika i krenuli prema Medinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pomno pratio sve njihove pokrete, sve njihove pokrete i došla je informacija da su se oni logorili e, na Uhudu. Na Uhudu, dakle nisu bili krenuli na Medinu, nego se tu logorili pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakupio ponovo šuru, sakupio ashave da vidi šta će da uradi, da se dogovore gdje da ih dočekaju, da li da ih čekaju u Medini ili da ih, ili da ih da iziđu njima u susret. Resul sallallahu alejhi ve sellem predlagao da idu da dočekaju mušike u Medini. Jer sad su imali dovoljno vojnika i mogli su, bili su naoružani spremni da ih dočekaju posao poslije bedra morali bio ja jako velik od muslimana i poslanik sa je govorio da, da će muškarci učestvovati direktno u borbi, ubijeće i ubijeće e, nemilice tu u Medini u gradu, a čak će angažovati žene koje će ih gađati e, onaj, kamenjem i tako dalje i sigurno bi poraz bio teži tu. Međutim, ashabi su bili suprotnog mišljenja. Većina njih je govorila da bi trebalo izići, da bi trebalo izići Eh, van Medine, odnosno sukobi se svima na Uhudu, tako da su mnogi od njih, eh, kao što je Hamza govorio tako mi Allaha, neću, neću ništa jest ni pit dok ovu svoju savju nisu učili dok se sa ne sukobim ponovo van, van Medine, dakle da, i, da ih porazimo na Uhudu tu gdje se okupili. Resul sallallahu alaihi veselam je prihvatio mišljenje većine. Većina je odlučila tako i on je popustio, kazao je dobro, kad vi tako kažete onda ćemo, onda ćemo izići, pripremiti se i, i, i odlazimo. Interesantno je ovdje spomenuti da je e, vođa munafika, Abdullah ibn Ubej, bio na strani poslanika selim bio s njegovim mišljenjem. Dakle, da ostanu u Medini tu, ne zbog toga što je on podržavao poslanika tom mišljenju, nego zbog toga da se ne bi otkrio njegov nifak. U Medini je se lakše mogu sakriti. Ne bi u boj, ne bi u bitku, ovako, kad poslanik sa sve naređuje kao, kao poslanik i kao imam, kao, kao vođa, naređuje pokret, svi moraju izići. Svi moraju izići u borbu. Zato se on nije slagao s tim da se, da se iziđe. <clears throat> Rasul sallallahu alaihi sallam je mobilisao oko hiljadu vojnika spremni da se sukobe sa mušricima Prije pokreta na sjevernoj strani od Medine okupila se jedna grupa ljudi pa je poslanik sa selem pitao ko su ovi? Onda su rekli kaj to su, to su židovi koji žele da pomognu muslimanima. A u stvari to su bili saveznici monastika koji su željeli da naprave spletku. Pa je poslanik sa selem rekao, su primili islam? a e, nisu primili islam. to e onda kad ne trebaju da učestvuju s nama, jer nama ne treba pomoć nevjernika u borbi protiv, protiv I to je još više ozlojedilo e, pa su željeli da naprave spletku. Tako da je, kad su izišli, i krenuli prema Uhudu, da nakon toga je njihov vođa Abdullah ibn Ubej okupio svojih 300 ljudi, 300 vojnika i onda održao govor pred muslimanima. Rekao je, mi se vraćamo, mi nemamo tu šta da tražimo, zbog čega da se borimo, zašto treba da ginemo. Vi, vi nas samo gurate, gurate da, da ginemo, da, da, da ubijamo naše saveznike i tako dalje i unio je veliki nered i veliku pometnju muslimanske, muslimanske kako ćemo vidjeti kasnije iz određenih kuranskih, kuranskih ajeta. <clears throat> E, poslije toga Muhammed sallallahu alaihi ve ostaje, ostaje sa oko 700 vojnika, 700 istinskih mu'mina i vjernika koji treba da se sukobe sa, sa mušicima na Uhudu. Dakle, e, mi znamo tog pitke kako, kako se sve to odvijalo na početku muslimanska vojska je napredovala. Napred bilo je bilo onih početnih sukoba u kojem učestvovao Hamza i ostali, ostale muslimanske vojskovođe. Ubijali su mušljike i bili su i potjerali. Poslanik Salome Salim je rasporedio vojsku, vidjet ćemo da to je jedna od pouka, velikih pouka ove bitke, rasporedio vojsku tako, a pored toga tako da, da im Medina dođe naprijed, da mušici budu između njih brda Uhud, odnosno prema Medini, a na brdo na jedno malo brodarstvo za koje je smatrao da, da će biti velika opasnost, da mogla biti opasnost od konjice koju je predvodio Halid veli, Velid, Resul sallallahu alejhi je odredio 50 strijelaca i rekao im ne silazite s tog, čak Buharija bilježi predaju, e, kada ne silazite s tog brda, bez obzira šta se nama desi, čak kada bi nas ptice razgobile i odnijele, doživjeli mi poraz ili pobjedu, vi ne silazite, ne napušajte vaš položaj. Međutim, kada su muslimani potjerali mušike i oni počeli da bježe, počeli da bježe, ovi muslimani na brdu su odbijali najprije Halid Nevelida uspješno. I kad su vidjeli da svi mušici bježe, očekivali da će pobjeći ova konjica Halid Nevelida i oni su krenuli. Oni su krenuli za ratnim plinom, a pored toga radovali su se pobjedi jer mislili su da je, sve, da je već gotovo. Halid Nevelid je došao iza leđa muslimanima i onda gotovu pobjedu, gotovu pobjedu muslimana pretvorio u poraz muslimana i pobjedu, pobjedu mušrika. Ono što je interesantno spomenuti jeste da je, da je u ovoj bici poginuo, poginuo Hamza radijallahu ta'ala Amidža poslanika sa za kojim je on puno žalio, za kojim je on puno žalio je bio jedan poznatih vojskovođa i vođa u većini tih bitaka, posebno u bici na Bedru, a također i na Uhudu. I ono što još treba spomenuti jeste da je poslanik sallallahu alejhi u ovoj bici, u ovoj bici ubio koga? Poslanik sallallahu alejhi je u Meki u još najavio kada je Ubej Halef dolazi da ga provocira, da ga izaziva e, i tako dalje, da ga vrijeđa, on mu je najavio pogibiju od njegove ruke da će ga poslanik sallallahu alejhi ubiti. I to se ostvarilo, to se ostvarilo u bici na Uhudu kada je poslanik sallallahu alejhi uzeo koplje, bacio ga i pogodio Bejbni Halefa, on je otišao, vratio se u redove mušika, takav ranjen, takav ranjen i kaže ubio me, ubio me Muhammed i je tako mi Allaha, on je ovo meni obećao, obećao da će mu ubiti i da me je pljunuo, kog me čak ubio, a ne, a ne kog. Dakle, da je pljunuo prema meni, ubio bi me. Dakle, bili su ubijeđeni u to da je on poslanik, međutim, suprostavili su se, nisu zbog svog paganskog žara, nisu, nisu želi da ga prihvati. Poslije toga, poslanik sam se povukao, povukao na brdo i ostao je, većina, većina muslimana se povukla, pobjegla, ostao je poslanik sallallahu sam sa nekoliko svojih drugova, shaba, i nakon toga, kad su, se povukli u kamenjar Uhuda, Ebu Sufjan prijeti i govori, osvijetili smo bedru ali ovo nije sve, mi ćemo nastaviti s ovim i tako dalje. U Meki je bilo veliko slavlje od mušnika, muslimani su, muslimani su bili tužni zbog ove izgubljene bitke, međutim, poslanik sallallahu veselem se nije predavao, nije bio pesimista, nego, kako ćemo vidjeti, nakon toga je okupio vojnike, jer znao je, pogledajte, ovo je zaista velika stvar, nakon izgubljene bitke, toliko ranjenih, 70 poginulih muslimana, oko 22, u nekoj predaj 37 mušika je ubijeno. A, jer rekli smo prije toga da ove predaje vezane za, za, za siru često puta nisu sahi i tako dalje, ili se, ili se onaj učenjaci razilaze oko tih, oko tih predaja. Dakle, 70 muslimana poginulo jako, dosta i ranjeno, teže i teže ranjeno. se da selem poslije toga naređuje, naređuje da svi ranjeni, da svi ranjeni kada je došao moj melek Džibril, i, i rekao, rekao, o Muhammede, zar ćeš ostaviti, se to ostavi oružje, kada je tako mi Allaha, mi meleki nismo ostavili oružje. Mi nismo ostavili oružje, dakle i krenuo je i naredio da svi oni koji su učestvovali u borbi, svi oni koji su učestvovali, makar bili teško ranjeni, da krenu ponovo da se okupe, da, onaj, da potjeraju, potjeraju mušike u pohodu na Hamraul Asad. Dakle, tako se završila bitka, bitka na Uhudu. Mi hoćemo da pratimo, braćo, ovu bitku kroz kuranske ajete iz sure Ali Imran od 138. od 138. ajeta do, do 179. I da izvučemo iz ovoga, inša Allah, neke pouke. U ovim kuranskim ajitima Allah Đalešanuhu kaže Auzu billahi mine šeitanir rajim وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Dakle, prvi kuranski ajet koji želimo da, da spomenemo, je Allah Želšanohu obećava veličinu mu'minima. Dakle, ponos je mu'minima. Ne trebate, bez obzira što ste poraženi, bez obzira što ste izgubili tu bitku, ne tugujte i ne žalostite se, vi, ne žalostite se, vi ćete biti gornji, vi ćete biti iznad njih, vi ćete voditi i predvoditi ako budete, ako budete istinski, istinski mu'mini. Druga stvar i druga pouka i nastavak ove suri jeste da Allah Želešanu se obraća muminima i, kar, i, i govori im da uopšte ne trebaju da obraćaju pažnju na materijalnu štetu koju su doživjeli. Dakle, ona nije bitna. Kaže uzvišeni im je, pa kad mesel mu karhum mitlu. Ako vi rana dopadate i drugi rana dopadaju. A ovim danima mi dajemo pobjedu sad jednima, sad, sad drugima. Dakle, nemojte tugovati zbog koga što vas je snašlo to što vas je snašlo. Što ste izgubili, da ste izgubili ovu bitku. A prvu ste dobili, tada ste se veselili. Međutim, nemojte ni, sad, nemojte ni sada tugovati. Jer Allah daje pokudu sa jednim da bi vas, da vas iskušao. Sljedeća od pouka na osnovu Kur'anske ajete jeste da je iskušenje nužda. Zašto? Zašto? Allah Đalešanuhu na taj način odgaja, odgaja ashaju Odgaja ummet, odgaja muslimane Da kaže Allah Đalešanuhu وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Da bi Allah Đalešanuhu kroz to iskušenje saznao ili znao znao ko su istinski mu'mini. Ko su istinski mu'mini? وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا I ovo je povuk. I da bi uzeo neke od vas, neke od vas za šehide. Wallahu la yuhibbu zalimin. Allah zaista ne vodi, ne voli zulumčare. Dakle, Allah Đelešanovu iz ljubavi prema muslimanima daje im ovo iskušenje. daje mu iskušenje da bi se razvojilo da bi se pokazali ko su istinski mu'mini, da bi Allah uzeo neke, neke muslimane za šehide i da bi na taj način da bi na taj način počastio, počastio velikom nagradu. Sljedeća pouka jeste vraćao da nema dženneta bez džihada Nema dženneta bez džihada. Kaže uzvišeni Am hasibtum an tadkhulul dženneta wa ja'lamillahu alladine džahadu minkum wa ja'lam sabirin Zar mislite da ćete ući u džennet, a da Allah dželle šanuhu ne iskuša one od vas, a da ne sazna on, e, e, i ne ukaže na, od vas one koji se bore na Allahovom putu, koji čine džihad i one koji, koji se buraju na tim iskušenjima. Na tim iskušenjima. Interesantni su sljedeći ajeti u kojima Allah Đelešanuhu govori o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِنْ Efe in mata u kalebitum ala Muhammed je samo Allahov poslanik. A i prije njega je bilo poslanika, pa ako on bude ubijen, ako on umre ili bude ubijen, znači svi vrati vašim stopama. A mi znamo što, zbog čega objavljeno Da je se bilo na uhudu čulo šta? Munafici su i, i mušici pronijeli vijest da je ubijen Muhammed. Da je ubijen Muhammed. Allah Želešanohu na ovaj način upozorava muslimane da se ne vežu za ličnost poslanika sve Nego da se vežu zašto? Za risalu. Da se vežu za Kur'an. Za Allahovu istinu koju Allah objavlja preko Muhammeda svojca. Jer Muhammed je, pored toga što je poslanik, on je čovjek. I on će umrijeti. On će umrijeti. Ali vi morate ostati. I on će prenijeti ono što mu je Allah, što mu je Allah objavio. Ali vi morate ostati na istini i posle njegove, posle njegove, posle njegove smrti. Dalje, Allah Đelešanu govori sljedećim ajetu وَمَا كَانِ نَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Nijedna duša neće okusiti smrt dok ne dođe eđel. Dok ne dođe eđel. وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Onaj ko hoće dunjalučku nagradu, dunjalučki savab, dobit će ga. وَمَنْ يُرِدْ تَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا A onaj ko hoće ahiretsku nagradu, dobit, dobit će je. Šta je ovdje u ovome, u ovome slučaju? Kad je u pitanju Uhud, šta je dunjalučka nagrada, a šta je ahiretska nagrada? Dunjalučka nagrada je pobjeda. Pobjeda. Muslimani je sad nisu okusili, Nisi doživjeli. Ali ne treba da tuguju, kako kaže Allah će naprijed, nego čeka i šta? Čeka ono što je važnije od ove povijednjalske. A to je nagrada ahiretska. Nagrada ahiretska. Dakle, džennet je ahiretska nagrada. A pobjeda na Dunjaluku, to je Dunjalučka, Dunjalučka nagrada. E, sljedeća stvar i sljedeća pouka koju, koju izlačimo iz ovih kuranskih ajeta za koje vas ja upozoravam da ih kasnije dobro, jer ipak kroz siru i kroz, ovaj tefsir druga, nam se mnoge stvari u suri Ali Imran. E, I čovjek kad čita ove ajete, jednostavno se saživi s tim kad ih čita kroz siru, kad znate događaje i znate pouke i kad onda kasnije čita kuranske ajete i suri Ali Imran, doživljava to kao da je tu, kao da je prisutan, vraća se li sliku iz, iz, iz tog doba kad je poslanik sa vodio, vodio bitku protiv, protiv mušrika jeste e, dakle pouka koju mi izvlačimo iz ovih ajeta jeste da vjernik istinski mu'min ili kako se naravno kaže Rabbani, onaj čovjek koji je, koji je iskren prema Allahu Đalešanuhu, da on e, koji je na čvrstom jekinu, da on nikad ne tuguje i da ga nikad ne snalazi, ne snalazi ta, onaj, taj očaj ima ima na putu, na putu širenja Allahove vjeri Kaže uzvišeni, وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا ضَعُفُوا مَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonili zbog nevolje koja je, koja je snašla i zadesila na Allahovom putu i nisu posustali, nisu se predavali. Dakle, ovdje je zaista, e, kad razmišljam o tome, zaista veliko iskušenje snašlo muslimane. doživjeli poraz, poginulo im dosta dobrih boraca, vratili se u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ranjen, poslanik sallallahu alejhi ranjen, razbijena mu vilica, čak se spominje da mu je bila rasjećena glava, da je došao sav krvav, došao sav krvav u Medinu. Veliko iskušenje slašao muslimane. Allah će da, baš tada objavljuje kuranske ajete poslaniku i kaže koliko je bilo prije vjerovjesnika s kojim su se borili istinski mu'mini, istinski vjernici i nisu tugovali. I nisu malaksali, i nisu popuštali kad bi ih snađe iskušenje. Dakle, on ostaje čvrsto, čvrsto na tom putu, ubijeđen da će Allah Đelešanu ga nagrad, zato jer će Allah siguran pomoć i pobjedu svom, svom poslaniku. Dalje, Allah Đelešanu govori ovim kuranskim ajtima da će on uliti strah u srca, u srca nevjernika. Da će uliti strah u srca nevjernika, sa i fikulu ledine kafaru Bima ašraku billah. Mi ćemo uliti strah u srca nevjernika, u srca mušnika, zato što šir čini Allahu Đelešanu. I je bio u strah u njihova srca. Na početku su odmah bježali. Bez obzira koliko je bila brojna ta njihova vojska, kad su im se muslimani suprostali, oni su, oni su, oni su pobjegli. E, dalje, uzroci. Uzroci poraza. Mi smo spomenuli prije da je u poukama, kad smo na početku spominjali u prvom drsu, jedna, jedna od glavnih pouka Sire jeste i to da saznamo preko toga uzroke pobjede i poraza. Zbog čega, šta je bio uzrok ovdje? Poraza, porazan uhud. Uzrok je bio malaksalost, s duhom, neposlušnost poslaniku i međusobno, raspravljanje. Dakle, to je bio uzrok, uzrok poraza na uhudu. Kaže Allah u prevodu, ali kada ste duhom konuli i međusobno se počeli raspravljati, međusobno se počeli raspravljati, o svom položaju, dakle, on vam je već bio ukazao na ono što vam je, što vam je, što vam je drago. To je uzrok, uzrok poraza i naravno na poslušnost na poslaniku sa kao kako ćemo kasnije spomenuti. Sljedeća pouka jeste koju su ashabi dobro izvukli, zato nisu odustali, zato su, znali da su oni krivi, znali su da su oni krivci da nije do Allaha Đelešanu, nisu poslali poslanika selem na njegov prijedlog, na njegov prijedlog kada je on rekao izlazimo, o, izlazimo na ut, jer je, jer je podržao onaj glas većini vođe Ensarija, prije, to smo zaboravili spomenuti, vođe Ensarija prije su krenuli, rekli su, zaista smo mi pogriješili prema poslaniku sada Zaista smo postupili ružno. Hajmo sada. A on je ušao u svoju, u sobu, svoju sobu i pomogao mi je u da stavi oklop. Da stavi oklop uru, izišao je sa dvije sablje, sa dvije sablje izišao pred, pred ashabi i kažu, ja Rasul Allah, mi smo ti zaista učinili zulum, učinili nasilje prema tebi, e, stavili smo svoje mišljenje iznad tvoga, mi to sad povlačimo, mi povlačimo svoje mišljenje, neka bude onako kako si ti predložio. Kaže poslanik pa izrekao je tada svoje poznate riječi, poznate riječi, nije dozvoljeno poslaniku nakon što stavi oklop na svoju glavu da ga skine da ga skine i odloži dok Allah ne presudi između njega njegovih neprijatelja. Između njega njegovih neprijatelja. Nema, vi se tako, se, tako je šura odlučila i tako će, tako će inša Allah, inša Allah biti. Dakle, pouka iz ovoga da ne treba tugovati zbog kazne radi grijeha. Oni su kažnjeni zbog, zbog grijeha. Iskušani, iskušani, iskušani su zbog grijeha. Pored toga, pored toga, zamislite braćo, da, da je poslanik sallallahu alejhi sa ashabima stalno izvojevao pobjede da je stalno pobjeđivao mušike. Bili se kasnije mogu razaznati ko je istinski mumina, ko je, ko je munafik. Ne bi, jer munafici bi se normalno priključili tome, obradovali se stalnim pobjedama. Pobjeđuju, nemamo nikog iskušenja, nemamo belaja, poslanik ispred nas, ako gdje i zatraže, Allah sam nam objavom to rješava i gotovo. Ne, nego ovdje se razdvaja saf. Razdvaja saf na one iskrene, a poslije por i normalna stvar i oni koji ostanu kod mu'mina, mjeri se sabr, da se vidi koliko su oni spremni, da, se, da, da saburaju. Zato Allah kaže, kad ste uzmicali, ne osvrši se ni na koga. Pogledaj kako se izražava ovdje, kak, kakav ide upotrebljava. Kad ste bježali sa Uhuda, kad su vas potirali mušnici, na čelu sa Halim Nevelidom, ni na kog se niste osvrćali. Dakle, strah vas i panika uhvatili poput, poput onoga što su radili mušnici. Jer ste bili neposlušni, taj, to je bilo zbog vašeg grijeha. A i mušici nisu zbog čega doživjeli poraženi nevjernici, neko zbog grijeha, zbog širka, kako kaže Allah Želešanu. Pa vas je Allah Želešanu kaznio brigom na brigu. Briga na brigu. Zašto? Hem je poraz i tuga, a pored toga strah da vas Allah još gore ne kazni zbog toga što ste odbili poslušnost poslaniku sa selem i što ste, što ste onaj pobjegli, otišli sa, sa svojih položaja. Sljedeća stvar koju želim spomenuti jeste da slabi vjernici vjernici slabog imana, slabog imana da se brzo poljuljaju. Brzo se poljuljaju. Allah će Želešanu nas upozorava, upozorava u ovim kuranskim ajetima u suri Ali Imran u suri Ali Imran kad kaže kad anfusuhum طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون min al-amri min من شيء inna إن amra kulluhu lillah a drugi su se brinuli samo o sebi misleći o Allahu ono što nije istina ono što nije istina. Kao što pogani misli. Dakle, bilo je i takvih, oni koji su bili slabog imana, kad su vidjeli da, da, su doživjeli poraz, onda su samo osebinili. Bježali, bježali su, ne gledajući, ne obaziruju se, ne obaziruju se ni na koga. I Allah je na taj način otkriva slabost, slabost njihovog imana. I rekli smo dakle da grijeh izaziva, izaziva bježanje, izaziva bježanje sa bojnog polja, a posljedica tog bježanja i posljedica poraza je upravo to griješenje. Dalje, u ovim kuranskim ajetima i kroz ovu, kroz ovu bitku nam se e, ocrtava granica Risali, granica Risali, gdje Allah Želešanohu govori, govori svom poslaniku, sallallahu ve sellem, da bude samilostan prema vjernicima, da bude prema njima blag, da se dogovara s njima o svim poslovima i tako dalje. Pa kaže rahimta min Allah, uzvišeni فَبِمَا رَحِمْتَ مِنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَوْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ wa šavirhu fil amri, فِي idha فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ ala Allah. Kaže uzvišeni, e, ti si samo Allahom voljom i milošću blag prema njima. A da si ti grub i osoran, oni bi se razbižali od tebe. Ovo je zaista velika pouka ajama, svima onima koji pozivaju u Allahu vjeru. da, da prati siru poslanika sa da isto ga izvuku pouke. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije grubo postupio. Mogao je posom nahođenju postupiti, kazati ja mislim jer meni Allah objavio da ću inshallah pobijediti na Uhudu. Što je poslanik sanjao? Sanjao je sam prije toga, sanjao je da se kolju goveda. Goveda se puno kolju i sanjao je da je njegov mač, da je njegova sablja okrnjena, okrnjena. Pa je to protumačio, dakle, klanje goveda je pogibija mnogo, mnogo dosta njegovih ashaba. Dosta njegovih ashaba, a okrenu, ok, okrnjena sablja je za njega značila i tako je protumačio da će poginuti neko iz njegove bliže, bliže familije. Međutim, pored toga sanjao je da stavlja svoju ruku na čvrst oklop. Oklop koji je siguran čvrst, nešto, nešto što je zaštićeno. I protumačio je to kao za, e, pobjedu, u stvari E, neostvareni san mušika dakle da neće uzeti, uzeti Medinu. Taj oklop za njega predstavlja Medinu, dakle koja će ostati čvrsto u muslimanskim, muslimanskim rukama. Poslanik za je pored toga dakle nije htio poslom da postupi, nego je priznao mišljenje šure i tako je i tako je i postupio. A i kasnije, kada je bio ranjen, kada se ashabi razbježali, nije ukorio. Nije ukorio zbog toga. Zato Allah kaže da si ti osorani grub prema njima. Oni bi se razbježali, oni bi se razbježali. Ali zbog te njegove blagosti, zbog takvog njegovog postupka, zbog takvog njegovog postupka i odnosa prema ashabima i onda kada su bili svi kada su bili svi jedan od ashaba priča za sebe. Kaže, kada smo se vratili iz bitke e, na Uhudu, na Uhudu, čuli smo glasnika kada poziva ponovo da se okupe svi oni koji su čuvali u bitci, bili ranjeni, bili, bili zdravi, bili bolesni, da iziđu ponovo. Poslanik se poziva u boju. Izišao sam kao ja sa svojim bratom i kaže, teško smo krvarili. Ali niko nije bio od da se nije odazvao odazvo Poslanikom pozivu. Dakle, to je taj postupak poslanika sallallahu alaihi kad on priznaje riječ svojih ashaba i drži do nje i neće, neće, neće je pobiti i blage prema njima jer zna, zna da se oni bore istinski uz njega na Allahovom putu, a pored toga na taj način odgaja, odgaja e, i ukazuje na to kako treba oni međusobno da, da, da sarađuju i rade poslije njegove, poslije njegove smrti. Sljedeća stvar i pouka jeste da nema pobjede osim kod Allaha Đalešanu. Da je pobjeda od Allaha Đalešanu. Kaže uzvišeni in jensurkum Allaha fala galiba lakum va in jahdulukum famen zalladi jensurkum im ba'di. Ako vas Allah pomogne, nema toga ko će vas poraziti. Ako, ako vas Allah porazi, ako vas On ostavi, ako vas On ostavi, ko je taj ko će vam pomoći? Ko je taj ko će vam pomoći? Na Bedru 313 ashaba koji nisu izišli radi borbe nego radi, radi, radi, karavane, sukobili se s mošicima i Allah i pomaže i pobjeda, gotovo nema ništa drugo. Na Uhudu puno brojniji muslimani, dok su se istinski osnovni na Allaha Želešanu radili po poslanikovoj naredbi, pobjeda da Allaha Želešanu, sigurna pobjeda, nema, nema drugih. Međutim, onda kad su bili poslali neposlušni poslaniku sallallahu onda je poraz. Gdje? Ko je onda taj ko će pomoći? Samo bježanje. Samo bježanje, okretanje, okretanje leđa. Zato nas vraća ne čudi. Ne čudi e, ono što dešava u Čečini. Ono što dešava u Čečini i ono što eh, gdje, gdje, vidimo očite jasne ajete. Ajete Allahove pobjede i pomoći, pomoći e, u Čečini. Evo, brat, brat ona, sam nam je donio vijesti, pa ja sam trebao na početku da i saopštio, možda ako mi je saopštio, da, da to ne govorimo sad ovdje. Da ne i ako, ako i znate, zato dakle, dobre vijesti, alhamdulillah, Čečenije stižu, e, Rus, Rus, Rusa mrtvih je na svakom mjestu, u svakom gradu, na svakom koraku, stotinama, čak i hiljadama, hiljadama e, Rusa mrtvih. I šta? I kaže, koji god stanicu upališ na televizoru, vanredne sjednice, sjednice u Kremlju, u Kremlju u Moskvi i čak su onaj proglasili vanredno stanje da bi helikopterima, da bi helikopterima pokupili mrtve, da bi to sakrili od novinara da oni ne bi mogli onaj, da ne bi mogli da prebroje koliko ima mrtvi i, i, tako dalje. Dakle, toliko i čak brat koji se vratio iz Čečenije priča meni kaj Hatab, u Čečeniji, razmišlja o tome da, da, da još smanji broj vojnika. Ima i samo 4000. Hoće još da ih smanji, da bi bili efikasniji, <laughs> efikasni u borbi. Pogledajte, kad se istinski osnovi na Allaha i bori na Allahovom putu, džaba im njihova tehnika, džaba njihova brojnost, kad su, kad su, kad su niko i Međutim, ne do Allah da, da, da, da, je, suprotna strana, da ih uvati slabost, da se bore za vlast, da se bore za nekakav nacionalizam i za nešto drugo mimo Islama, sigurno ne bi, ne bi, ne bi, tako, ne bi tako bilo. Međutim, Allah pomaže svoje iskrene, svoje iskrene vjernike. <clears throat> Sljedeća pouka koju možemo izvući iz bitke na Uhudu jeste da musibet Allah Đelešanohu spušta na saf vjernika, bez obzira što je poslanik sa selem s njima, da bi se očistio saf, da bi se očistio, da bi se očistio saf. Kaže Allah Đelešanohu, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أبدفوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم, هم للكفر يومئذ أقرب من, من ال, منهم للإيمان kaže, a ono što vas je snašlo onoga dana kad su dvije vojske sukobile, je zbog toga da bi Allah Đelešanuhu ukazao na vjernike i da bi ukazao na munafike. Da bi ukazao na munafike koji su, koji kad im je bilo rečeno pođite u boj, pođite u boj, rekli kad bismo znali da će biti borbe, mi bismo išli s vama. Kad bismo znali da će biti borbe, tako je rekao Abdullah ibn Ubej. Prije govorio, govorio je, e, zašto da ginemo? Ali na kraju je rekao, idemo, povlačimo se zbog toga što neće borbe ni biti. I kad bismo znali da će biti borbe, mi bi išli s vama. A kaže Allah šanu, tada su, tada su bili bliže kufru nego imani Dakle, to je već polako se odslikava, kako ćemo govoriti kasnije o nafsima, već, već se jasno nazire njihova slika. Na bedru, na bedru e, je, vidjet ćemo kasnije, prihvatio mišljenje Abdullah ibn Ubeja. E, kad je pitan pleme Benu Kajnuka i tako dalje. Međutim, ovi već na uhudu polako se slikavaju. Allah ono govori da su sada već bliže kufru nego imanu. Nego imanu. I polako njihove osobine ne moraju poimenično ne moraju poimenično, nego njihove osobine već izlaze, izlaze na vidjelo. I na taj način se razdvaja saf. Allah žalno hoće, jer kako kaže Lukajim, kada se pojavi poslanik, bilo koji, ljudi se dijele na dvije skupine. Oni koji ga prihvate i oni koji se bore protiv njega. Dakle, muhmini i kafiri. Dalje, onda se mu'minski saf dijeli na dvije, također na, na, na dva safa, na dva dijela. Oni koji su iskreni, koji, ustraja, koji saburaju koji se buraju na istini, pozivaju, pozivaju i se bure na toj istini, dok Allah šanohu ne presudi zrih njihovih neprijatelja i oni koji prihvataju samo lažno islam da bi ostvarili neke svoje, neke svoje dunjalučke, dunjalučke, cilje. I da bi Allah Đelešanuhu dakle ukazao na vjernike istinske i da bi neke od vas uzeo, uzeo za šehide. A što se tiče šehida i šehidske nagrade, spomenut ćemo samo slučaj poslanika sallallahu alaihi sellem i Džabri ibn Allaha, znamo da je otac Džabira ibn Abdullaha preselio na Uhudu. I sreo je poslanik sallallahu alaihi Džabira, bio je, bio je tužan, ali je znao da, ga, da njegovog oca inshallah čeka, čeka velika, velika nagrada. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi o Džabire, hoće da te obavijestim o tvome ocu. Pa je rekao, svakako ja rasulallah, Onda je rekao poslanik sallallahu alaihi sellem Allah dželle nije razgovarao ni sa kim, bez zastora, dakle direktno, direktno, osim sa tvojim ocem. Direktno mu se, direkt, dakle kada je preselio, kada je preselio, direktno mu se obratio i rekao je, o moj robe poželi, poželi šta hoćeš. Pa je rekao, njegov, pa tvoj otac je rekao, gospodaru, želim da se vrati na Dunjalu, pa da budem ponovo ubijen drugi put na tvome putu. A onda je Allah Želešanuhu odgovorio što se tiče ovoga, pretekla te je moja riječ, moja odredba. Ja sam već odredio da nema povratka na takav način. Nema povratka na takav način, neće se vratiti, nego poželi nešto drugo. Pa je rekao, gospodaru, obavijesti moju braću, obavijesti ashave, poslanika sallallahu alaihi sellem, koji su ostali na dunjaluku o stanju mome u džennetu i plodovima džennetskim i blagodatima koje je meni, koje je meni podario u džennetu zbog moga džihada. Pa je Allah Đalešanuhu objavio kuranske ajete وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ I ne mislite na one koji su poginuli, za one koji su poginuli, ne recite za one koji su poginuli Allahom putu, oni su mrtvi, oni su živi i u izobilju su kod gospodara, gospodara svjetova. <clears throat> dakle, e, to je što se tiče te pouke, još ćemo samo spomenuti iz ove knjige jednu stvar koja je za nas vrlo bitna, a to je da je skupina mukmina, bez obzira u kakvom se stanju nalazili, bez obzira u kakvom halu bili, bili, pobjednici u bitkama ili, gubi, ili, ili gubitnici, a gubitnici onda kad ne slušaju Allaha, njegovog poslanika, samo tada gubitnici, to su najbolja stvorenja, to su najbolja stvorenja na zemlji i Allah Đelešanu ih hvali i tako ih, i tako ih opisuje. Dakle, i kad su na iskušenju, i kad su ranjeni, i kad pobjeđuju, oni su, oni su najbolja Allahova stvorenja na zemlji. E, ovdje ćemo spomenuti samo još neke stvari vezane, vezane za bitku iz ove druge knjige od Ebu Bekra Džezairija kao pouke, a to je to je i ono što je učušivalo iman mu'minima. Kada i što nama treba također da, uču, da učesti na, naš iman, jeste istinitost sna poslanika sallallahu alaihi wasallam, dakle kada je vidio usnu, da pa mu je sablja, sablja okrenjena, da, je, da se goveda polju i da, da on stavlja svoju ruku na, na, na čvrst, na čvrst oko smo malo prije Dalje, dakle to je jedan od dokaza njegovog poslanstva, to je očita muđiza, ali interesantno je braćo, kad spominjemo muđiza poslanika sallallahu alaihi one učvršćuju iman vjernicima. Ali isto tako povećavaju kufr nevjernicima. Očiti kufr. Kad se desio, to je dokaz, to je dokaz da i kad bi danas bilo muđiza i da je bilo muđiza za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve Imao je najviše muđiza od svih poslanika, ali mušici su samo još više povećavali svoj kufr preko njegovih muđiza. Sjetite se samo onoga događaja kada je, kada je se raspolutio mjesec. Kada se raspolutio. To su mušici vidjeli tražići poslanika i povjerovat je povjerovao ćemo, izišao je Buđehl i ostali, je povjerovao ćemo u tvoje poslanstvo, ali da nam pokažeš neko čudo. Pa je on tražio Allah da sam da razvoji mjesec. Jedan mjesec je jedna polutka osam, jednu stranu, druga na drugu, na, na, na drugo brdo. Na drugo brdo. Kaže, zaista je ovo čarolije. Ovo je sjeh. Pa je Abu poslao poslo ljude, ka idite u pustinju. Idite u pustinju. Pa pitajte one ljude tamo u pustinji, jesu oni to isto vidjeli. I poslali su, došla, došla je skupina muslimana kod ovih beduina, da jeste li išto primijetili čudno? Da je, jesmo, valla i primijetili smo da se mjesec raspolutio na dva dijela. Kaže, i njih je obsirio. Vidite, dakle, dokle seže, dokle seže njegov svih da je čak i ove beduine u... Dakle, to je, to je dokaz istinitosti poslanstva poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dalje, e, šta se još desilo od, od poznatih buđiza i čuda na na, na Uhubu? Poznata mu džiza. Allah Đelešanu je dobom poslanika sa selem vratio oko Katari, ashabu kada izbjeno mu je oko. Izbjeno mu je oko i onda je rekao poslaniku sa selem, ja rasu Allah, moli Allah da je vratio. I moli je Allah Đelešanu nakon toga, Allah Đelešanu mu vraća oko kako je bilo i čak još zdravije, još zdravije, još, još ljepše nego što je, što je bilo, nego što je bilo prethodno. Ko je još molio poslanika sa selem za tako nešto? Još jedan od sahaba. Ebu Sufjan također. Ebu Sufjan radi Allah, molio je, Allah, molio je da, da, da, uputi dobu. Tražio je poslanika da uputi dobu Allahu. Pa je rekao poslanik hoću, molit ću Allaha, ali te pitam da izabriš između dvoje. Ili ti Allah vrati oko kao što je vratio Katadi, ili da očekuješ nagradu da Allah na Kaže, ja hoću ovo drugu, ja hoću ovo drugu da očekujem da se nadam ću to za ahiret, da me Allah šan za to nagradi na, na ahiretu. Dalje, e, jedna od pouka iz ove bitke jeste potvrda, potvrda principa šure i dogovaranja. Dakle, kad poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nakon što, što je pobjedila većina i što je dao prednost većini, koja je izglasala da se iziđe iz Medine, nije više pristup kad su oni kazali vraćamo, mi, vraćamo svoje mišljenje, ti ponovo presudi, neka bude kako ti kažeš, rekao je ma kan il nebiji en ala rasihi thumma qabla an yahkum Allahu Nije dozvoljeno poslaniku, nije dozvoljeno poslaniku da stavi oklop na svoju glavu i, i da ga skine dok Allah ne presudi njega njegovih, njegovih neprijatelja. Također e, u ovoj bici se e, na najbolji način ogleda hrabrost poslanika sallallahu alejhi ve Njegova odlučnost, njegova odlučnost i ovo je vrlo bitno za one koji vode, koji vode džemate, koji vode pokrete. Pazite, Abdullah ibn Ubeji pravi veliko rasulo. 300 vojnika odvodi sa sobom. Ona, 300 vojnika. Međutim, to je zbunilo mnogi ashabe. Mnogi ashabi ne nered. Od poslanika sada se ništa to nije prouzrokovalo. Ništa nego kad su vidjeli njegovu čvrstinu, onda se njima vratila, vratila ta čvrstina i samopouzdanje. Dalje, kad su svi ashabi pošli da bježe, ne okrećući se, ne obazuju se ni na koga sa uhuda, jer nisu poslali poslanika sa selem i kad su strelci krenuli sa brda, poslanik sa selem ostao čvrst, nepokolebljiv, nepokolebljiv na svom mjestu i borio se dok nije bio ranjen i ranjavali su ga, a raznorazni muši jedni, jedni su ga gađali kamenjem, dakle, drugi su, e, drugi, ga e, kopljem udali po glavi, treći od njih mu je izbio, izbio zube naprijed i tako dalje, međutim on nije popustio i kad je ostao sa nekoliko, sa nekoliko svojih ashaba pokazujući uistinu veliku, veliku hrabrost, hrabrost kao uzor i kao poslanik, kao poslanik i kao uzor svojim ashabima. <clears throat> Sljedeći, sljedeća pouka jeste e, objašnjenje loših posljedica loših posljedica davanja prednosti svome mišljenju nad mišljenjem poslanika sallallahu Dakle, i ovo je jedna, jedan od musibita koji je snašao današnji umet. Današnji umet. Dakle, nije samo bitno Uhud, e desno se to na Uhudu. Kako mi možemo davati danas prednost našim mišljenjima odnosno na mišljenje poslanika? Pa umet je to već dao. Već je njihovo mišljenje i ono što oni zastupaju i razno razne druge ideje preče od poslanikovog, od poslanikovog mišljenja sallallahu muslimani danas uzeli za uzore neke druge ljude, neke druge vođe i kolovođe, makar te, ti te vođe bili i nevjernici i tako dalje, ali ako su ima vidjeli nekakav napredak, nekakav dunjalučki materijan napredak, uzeli su i za uzor, skrenuli se staze poslanika sallallahu alaihi Sellem i vidimo, trpimo i danas posljedice, posljedice tog davanja prednosti, prednosti nekome drugom mimo Allahu Đalešanu i njegovom, njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Sljedeća stvar jeste E, objašnjenje šta znači e, pohlepa za dunjaluku. Šta znači pohlepa za dunjaluku? Kad su ashabi vidjeli da mušići bježe, strelci su potrčali, potrčali da oni što god ugrabe za sebe, da ih ne promakne to dunjalučko, to dunjalučko dobro. Pa je to bio uzrok, uzrok velikog, velikog poraza i velikog, velikog poniženja. Dakle, to su bile neke pouke iz ove bitke, molim Allaha Čalašanuhu, da iz ovoga zaista izvučemo pouke za naš život i e, da ono što nas, po čemu nas Allah ženo obavještava preko svog poslanika sallallahu što nam ređi da primijenimo našim životima, a što nam zabranjuje zabranjuje ne ređi da ga ostavimo, da to ostavimo istinski, da budemo istinski mumini, istinski uzori drugima, drugima i molimo Allah ženo da nam oprosti naše grijehe, da nas udruži sa onima koji su nas pretekli dobro u džennetu, inša Allah.